Քաշաթաղի միջանցքի ճգնաժամի եւ Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ գործընթացներում վերջին շաբաթվա ընթացքում զարգացումները շատ սրընթաց էին։ Աղավնո նույն ինքը Հակարի գետի կամրջի վրա տեղակայված ադրբեջանական ապօրինի անցակետում մեկ շաբաթ առաջ առևանգվեց Արցախցի մի քաղաքացի, ինչպես նախազգուշացրել էինք այդ պահակակետի տեղադրմանը հաջորդած մեր հաղորդման ընթացքում Ադրբեջանն ինչ որ պահից անկասկած սկսելու էր առևանգել այդ տեղով անցնող քաղաքացիների, հատկապես նրանց, ովքեր երբե թերևէ ներգրավված են եղել Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի հետ մղման գործում, եւ եթե նույնիսկ Ադրբեջանը շփոթել էր առևանգված Վագիվ Խաչատրյանին իր լրիվ անվանակցի հետ, դրանից խնդրու առարկան չի փոխվում։ Ադրբեջանական ապօրինի անցակետով անցնող ցանկացած քաղաքացի անցնում է անձնագրային ստուգում, եւ այդ անցակետով երթևեկի վերականգնման դեպքում ադրբեջանական կողմը շարունակելու է առևանգել իր համար անցանկալի անձանց։ Խնդիրներից մեկն էլ հայկական կողմի անունակությունն է իր իր սահմանած կարմիր գծերի պահպանմանը հետամուտ լինելու եւ հատկապես բռնապետության հետ հարաբերություններում զիջումները ոչ միայն չեն ծնելու լուծումներ, այլ հանգեցնելու են նոր, ավելի մեծ զիջումների։ Հարկ է նաեւ շեշտել այն, որ քաղաքացու առևանգմանը հաջորդեցին մեղադրանքները Կարմիր խաչի ուղությամբ հայկական հասարակության կողմից։ Սակայն պետք է հասկանալ, որ թեև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն գտնվում է միջազգային իրավունքի եւ տարբեր կոնվենցիաների հովանու տակ, սակայն որևէ որևէ կերպով օժտված չէ լիազորություններով պաշտպանելու իր տեղափոխած քաղաքացիականների կամ նույնիսկ իր աշխատակիցների անվտանգությունը եւ հակամարտությունների տարբեր գոտիներում Կարմիր խաչի տասնյակ աշխատակիցներ եւ բուժառուներ առևանգվել կամ սպանվել են։ Մյուս կողմից Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի Արցախից դուրս մղի Կարմիր խաչի ներկայացուցչությունը, որն այդ մակարդակի միակ միջազգային կառույցն է Արցախում։ Այդուամենայնիվ վերջին շաբաթվա գործողությունները վերահաստատում են այն համոզմունքը, որ Ադրբեջանի բռնապետը ցուկ ցվանգի մեջ է։ Ալիևն անում անում է ամեն ինչ, որպեսզի տապալի միջնորդների ջանքերը Արցախի եւ Ադրբեջանի պաշտոնական ներկայացուցիչների միջև ուղիղ բանակցությունների անցկացման ուղղությամբ եւ Ադրբեջանին այդ գործում օգնում է Ռուսաստանը, որի համար դա նույնքան անընդունելի է։ Պատճառը շատ պարզ է, եթե ստեղծվեն միջազգային մեխանիզմներ, որոնք Արցախին թույլ կտան ստանալ անկախություն, Ռուսաստանը ոչ միայն կզրկվի ճնշման ուղիղ լծակներից Արցախի եւ ողջ Հայաստանի վրա, այլ մեծ հավանականությամբ վերջնականապես կկորցնի իր ազդեցությունը տարածաշրջանում, այնպես որ Արցախում առկա վիճակը հավասարապես ձեռնտու է թե Ռուսաստանին, թե Ադրբեջանին։ Իսկ միջազգային նախադեպերի պակաս չկա։ Բանգլադեշը, Արևելյան Թիմորը, Կոսովոն եւ այլն վառ օրինակներ են այն բանի, որ գրագետ եւ հետեւողական աշխատանքի շնորհիվ կարելի է հասնել անկախության հանուն փրկության։ Իհարկե, այս պահին միջազգային իրադրությունն այնպիսին է, որ Մայր Հայաստանի հետ միացումն անհնարին է, սակայն միջազգային ասպարեզում իր իրադարձությունները եւ շահերը շատ արագ են փոփոխվում եւ այս պահին պետք է ստանալ հնարավոր առավելագույնը, որը Արցախի անկախության ճանաչումն է։ Հետագայում արդեն կարելի է աշխատել նաև վերամիավորման ուղղությամբ, սակայն կրկին պետք է հաշվի առնել բոլոր ռիսկերը եւ պատրաստվել դրանց հաղթահարմանը, քանի որ այս խաղում պարտվողը կորցնելու է ամեն ինչ։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում նշանակալի էր նաև Արցախում ստեղծված իրավիճակի քննարկումը ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում, սակայն ինչպես ասում են, կա մի կաթիլ լեղի կճճում մեղրի։ Հայկական կողմը նիստի ընթացքում ողջ շեշտը դրել էր շրջափակման պատճառով ստեղծված մարդասիրական սոցիալական ճգնաժամի արծարծման վրա, այնինչ դա բացառիկ հնարավորություն էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքի թեման օրակարգ վերելու համար։ Առհասարակ պետք է հիշել, Արցախում ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամը հետևանք է պետական կառավարման գրագետ կազմակերպման տասնամյակներ շարունակված ձախողման, եւ այժմ պետք է խուսափել Արցախի ճգնաժամը դիտարկել սոսկ բարենի կամ վառելիքի սղության տեսանկյունից։ Առավել եւս չի կարելի ձևավորել կամ խորացնել խեղճի եւ անօքնականի հոգեբանությունը։ Հայաստանը։ Ցանկացած խնդիր պետք է հստակ ձևակերպվի եւ ներկայացվի, եւ մարտահրավերական ճգնաժամը պետք է կարողանալ ներկայացնել հենց Արցախի ինքնորոշման անհրաժեշտության համատեքստում, այլ ոչ սոսկ խղճմտանքի առաջացման։ Այդուամենայնիվ ժամանակը պետք է ըստ առավելագույնի արդյունավետ օգտագործել եւ բոլոր ռեսուրսները այդ թվում մարդկային եւ ժամանակային, չվատն էլ անիմաստ եւ անարդյունք բախտախնդիր ձեռնարկումների վրա, քանի որ ցանկացած ռեսուրս հատկություն ունի հյուծվելու եւ ավելորդ չհիշել այն պահին դեռ պարտված ու տարածքային ծանր կորուստներ կրող Պրուսիայի վարչապետ Օտտո ֆոն Բիսմարկի խոսքերը. «Օրվա մեծ հարցերը կլուծվեն ոչ թե ճառերով եւ մեծամասնության որոշումներով, այլ երկաթով եւ արյամբ»։ Իսկ Պրուսիան այդ ճառին հաջորդած գործին եւ տարիներին սկսեց իր հաղթանակների շարքը եւ տարածքների վերականգնումը, սկիզբ դնելով Գերմանիայի վերամիավորմանը։ Սա մեր մեկնաբանությունն էր եւ ես Դավիթ Եղիազարյանը։ Առայժմ